Book 2 94 94 Bağlaçlar 1 Zuruf ta'ni az-zaman Yağmur durana kadar bekle. انتظر حتى تتوقف الأمطار. Ben hazır olana kadar bekle. انتظر حتى أنتهي. O geri gelene kadar bekle. انتظر حتى يرجع. Saçlarım kuruyana kadar bekliyorum. انتظر حتى يجف شعري. Film bitene kadar bekliyorum. انتظر حتى ينتهي الفيلم Işık yeşil yanıncaya kadar bekliyorum. انتظر حتى تصبح الإشارة خضراء Ne zaman tatile gidiyorsun? متى ستسافر في إجازة؟ Yaz tatilinden daha önce mi? قبل الإجازة الصيفية Evet, yaz tatili başlamadan daha önce. نعم قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية Kış başlamadan çatıyı onar. قم بإصلاح السقف قبل أن يبدأ الشتاء Masaya oturmadan ellerini yıka. اغسل يديك قبل أن تجلس على المائدة. Dışarı çıkmadan camı kapat. اغلق النافذة قبل أن تخرج. Eve ne zaman geleceksin? متى ستأتي إلى المنزل؟ درستن sonra? بعد الدرس Evet, ders bittikten sonra. نعم بعد أن ينتهي الدرس O kaza geçirdikten sonra artık çalışamadı. بعدما وقعت له حادثة لم يعد يستطيع العمل O işini kaybettikten sonra Amerika'ya gitti. بعدما فقد العمل ذهب إلى أمريكا. O Amerika'ya gittikten sonra zengin oldu. بعدما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا